Les càpsules musicals amb Rafael Corbí per descobrir els millors intèrprets del món del rock and roll. Yes, Jerry Lee Lewis va néixer a Ferriday, a Louisiana, el 29 de setembre del 1935, cantant i pianista de rock and roll, de boogie-boogie i de música country, entre altres estils. També fou conegut, és conegut, amb el sobrenom de The Killer. Oh! Jerry Lee Lewis va néixer en una família pobra i cristiana, fill d'Elmo i de Mammy Lewis. Té dues germanes, Linda Gale Davis, també cantant de country rock and roll, i Frankie Jen Lewis. Uns anys eh, després eh, del seu debut a l'edat de 14 anys, el 1949, va anar a estudiar en un col·legi cristià de Washakachi, a Texas, però ben aviat el van expulsar per tocar música religiosa, amb ritme de rock and roll. El 1952 es va casar amb conveniència amb Dorothy Barton, tot i que el matrimoni no va funcionar massa bé. Està casat amb Dorothy. Jerry Lee va deixar embarassada a Jane Mitcham i els pares d'aquesta van obligar a casar-se amb la seva filla. D'aquesta manera, el Jerry estava casat amb dues dones a la vegada. L'Elmo portava en Jerry a tocar pels pobles propers per guanyar diners. El 1954 va gravar dues cançons per a una emissora de ràdio de Louisiana i va resultar un gran èxit, de manera que l'any següent, el 56, va decidir anar a Memphis, a Tennessee, per poder gravar un disc a Sun Records, igual que havia fet recentment l'Elvis Presley. You Desafortunadament, en aquell moment, en Sam Phillips estava de vacances, l'amo de Sun Records. Tot i això, en Jerry Lee Lewis en va convèncer un dels treballadors de Sun Records, Jack Clement, i va poder gravar dues cançons, Crazy Arms, un dels èxits country del moment, i End of the Road, un rock and roll compost per ell mateix. Li van dir que tornés al cap de poc de temps i després, amb tres grans estrelles d'aquell moment, Elvis Presley, Carl Perkins i Johnny Cash, van gravar un disc de gospel i country. Era el Million Dollar Quartet. El 1957 van registrar el seu eh, primer disc d'èxit, el que hem escoltat, Hola Lota, Shaking Go On. En un dels programes de més audiència dels Estats Units, en Jerry Lee Lewis va tocar el piano com un salvatge. Va tirar la cadira a terra i va acabar totalment despentinat. Això seria censurable. Cançons de rock and roll, cançons de country, You Win Again, Great Balls of Fire, llistes de rhythm and blues, de pop, western, country... Tot això el van portar a partir d'aquells anys amb la seva música. Sobretot també els seus viatges cap a Anglaterra, on al llarg dels anys va triomfar de valent. La bona música i els bons ritmes van estar combinats en tragèdies als anys 70 i 80, com la mort del seu primer fill, Jerry Lee Lewis Jr., o de la seva cinquena dona, la Shawn, que també va morir càrrec d'una sobredosi de metadona. En Jerry Lee Lewis va combinar el món de la música, una època bastant country que va tenir després, i l'estrena del film que finalment, el 1989, el va tornar a portar l'estrellat, el Great Balls of Fire. Les seves grans cançons, els números 1 que va tenir, com el Hola o Shaking Go On del 1957 amb el Great Balls of Fire, també les cançons Breathless o High School Confidential Top 10 al 1958. I finalment, i per acabar aquest miniprograma del dia d'avui, el To Make Love Sweeter For You, una cançó que el va portar al número 1 l'any 1968. is try my best in every way to make love sweeter for you. a thousand special compliments I pay to you each day. Your ears would never tire of all the sweet things I would say. You never would be lonely, honey. You never my one aim in life would be to make love sweeter for you. You've given me the faith it took to make my dreams come true. That's why I want to live. I'll do my best in every way to make love sweeter for you. I'll do my best in every way to make love sweeter for you.